Awit, Kabanata 72 Turuan mo po ang haring humatol ng makatwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahaginan ng matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, mga nangangailangan, pag-ukulan ng paglingap, at ang nang-aapi ay lupigin at ibagsak. Nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong hinirang, hanggat araw sumisikat, hanggat buway sumisilang. Ang hari sanay matulad sa ulan ng kaparangan, bumubuhos, tumidilig sa lahat ng nabubuhay. At ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, maghari sa bansa niya't umunlad kailan paman. Nawa kanyang kaharian ay lubusan ngang lumawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat sa harap niya ay susuko mga taong nasa ilang, isubsob nga sa lupa lahat ng kanyang kaaway. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob upang parangalan siya. Pati rin ang mga hari ng Arabia at Ethiopia may mga kaloob ding ibibigay sa kanya ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag, lalo na ang nalimutan mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas, sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Pagpalain itong hari, siya nawa ay mabuhay, at magbuhat sa Arabia'y magtamo ng gintong yaman. Sa tuwi na siya naway idalangin itong bayan, kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Sa lupai sumagana nawang lagi ang pagkain. Ang lahat ng kaburulan ay mapuno ng pananim at matulad sa Lebanon na mauunlad ang lupain. At ang kanyang mga lunsod, dumami ang mamamayan, sindami ng mga damong tumubo sa kaparangan. Nawa ang kanyang pangalan ay huwag nang malimutan, manatiling bantog hanggat sumisikat itong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalanging hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ng taong madla ang kahangahangang bagay tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Ito ang wakas ng mga dalangin ni David na anak ni Jesse.